Ке отвориме во книгата на пророкот Авакум, или Хабакук, како што е именуван во преводот на Константинов. Таја е на мала книга и е сместена меѓу тие така наречени мали пророци, кои што јас по искуство секојаш тешко ги наоѓам. Еве сега се потврдува тоа. После Наум. А еве го, да. Значи, три глави имаме во оваа пророчка книга на пророкот Авакум. Книга од која што верувам дека има многу што да се подучиме, Имајќи преди фактот дека Елен Вајд кажува дека книгите на овие мали пророци зборуваат повеќе за наше време, отколку за времето во кое што тие пророкувале. А ако Минако живе и пророкува и оваа книга е запишал некаде во времето на кога во Израел постоел голем отпад. Значи, во времето на Манаси, на неговиот син Амон и во почетните години од зацарувањето на Јоси. Само кога ги слушате овие имења, мислам, знаете, и би требало да имате предвид во каков отпад се наоѓал Божиот народ тогаш. Но, како што кажав, книгите на овие мали пророци, па и оваа книга на Авакум, повеќе ни изборуваат за наше време, отколку за времето во кое што, значи во нивно време, кое што тие живееле. Па да видиме што можеме да извлечеме од оваа книга на Авакум. Авакум имал, имал видение, и на почетокот читаме за тоа негово видение, вели од првиот стик во првата глава, пророчко видение што го виде пророкот Хабакук. До кога, Господи, ќе викам за помош, а ти да не чуеш? Да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш? Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи? Зошто го гледаш угнетувањето? Грабеш и насилство се пред мене, расправи и раздор беснеат. Пред да продолжиме понатаму, значи, повторно да потенцирам. Исполнувањето на овие пророќства во времето во кој што живееле самите пророци било секундарно а доека примерното исполнување е за наше време. Времето во кое што ние живееме. Е сега, значи овој текст вели. Го гледаме Авакум, кој што повикува за помош. Го повикува Господа и се прашува зошто Господи. И до кога ваквата ситуација? Насилство, раздор овде е спомнат, угнетување, неправда пред моите очи гледам. Дори во четвртиот стих, веле, законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Види какво страшно време го зафатило Израел. И денеска, ако погледнем овој текст и да видиме во која смисла се однесува на наше време, да ќе кажеме, како прво, вакви насилства, ваков терор, угнетување, беззаконие, <clears throat> изопачен суд, гледаме во светот. Имаме колку што ни душа сака. Насекаде околу нас. Отворете интернет, гледате телевизија, ќе го видите ова насекаде по светот. И не е ни чудно за во светот, еве ќе читаме во прво послание Јованово 5.19, прво Јованово 5.19, Јас подобро би го прочитал овој стих од другиот превод, од ревидираниот, 5.19 Што значи кога човек се навикне на еден превод, го, го има ли најдено некој во значи, другиот превод, да ми го прочита 1 Јоанна 5.19, затоа што Тамо е сепак појасен стикот. Го потенцира оно што сакам да го кажам. 1 Јованово 5.19. Повели Ленче? тоа ми беше битно. Значи, целиот свет лежи во зло. Знаеме кој царува со овој свет. И не е ништо чудно што ваква една слика, која што не е опишал Авакум, гледаме во светот. Друг стик, Матеј 24.12, кој што не мора да се однесува само на светот, а ќе го спомнеме 24.12, вели познат стих, И заради многу беззаконија љубовта ќе олади кај мнозина. Не мораме многу да дискутираме и да кажеме дека ова вистина е вака. Во пуката Меѓу другото, немаше ни време, може би, да се спомне. тоа имаше еден оцек кој што велеше дека сме сите од иста крв. А денеска имате убиство од расни причини, од национални причини, од верски причини, од не знам какви омрази, што ли уште не. А сите потекнуваме од еден. Од Адам и од Ева. Таков е светот. Но неволите не се само во светот. Тоа мора да го признае. Да читаме во второ послание до Тимотеј. Оние познати стихови, но секојаш актуелни. Второ послание до Тимотеј, трета глава, од први стих читаме. А ова знае го, во последните денови ке настанат тешки времења. Прво да прашам за кого се однесуваат овие стихови овде. Они не се однесуваат за светот. Се однесуваат за христијаните. Се однесуваат за оние кои што Тврдат дека го следат Христа, веруваат. Значи, во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи, сребролюбци, само фалци, горделеви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, безприродна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви. И посебен акцент секојаш ставаме на овој пети стих, И не случайно, кои што имаат изглед на побожност, а се одрекле, одрекле од незината сила. Или од другиот превод стои се одрекле од Божје, од силата Божја. Имаат изглед на побожност, а се сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, така натаму и така натаму. Сите овие карактеристики. А која е таа сила која што очигледно многу недостасува во нашите животи? Вели, имаат излет на побожност, а од силата на Бога се одрекле. Која е таа Божја сила? Павле убаво кажа во времјаните. Евангелијето е сила Божја за оној кој што верува. Тоа е таа сила за да не ослободи од гревот, за да не ослободи од нашето јас, за да го направиме светот поубав. И јас многу-многу нема да се сложам со тоа што го кажа Брат Зоран, дека ако сме достигнале совршенство, пак ќе одлетаме, како Енох. Па не одлетале сите како Енох, а достигнале и биле свети во Божи очи. Еве да го спомнеме Даниел, да речеме, еве како пример. Јас никаде во Библијата не наоѓам никаде никаква замерка за карактерот на Даниел. И тоа не одлетал на небо. На Господа му се потребни такви луѓе денеска во светот. Односно, нели знаеме дека Исус токму чека на, на, на црква, на својот народ, да целосно го отсликува Божиот лик, значи да достигне едно совршенство. На Господа му треба таков народ во светот денеска. Едно, од посебни причини, знаеме, тој посебна една историја, еден посебен лик, па ете се случило тоа што се случило со него. А, значи, ни недостасува таа сила и Сушност, неволите и во светот и во црквата произлегуваат од една неволја која што е присутна а, во човечкото срце. Од тука произлегуваат сите неволи и проблеми. Сите ние имаме секојдневна борба. Бог сака наново да се родиме, Бог сака да не преобрази, меѓутоа ние сме телесни, обшто зборувам, нели, секој за себе знае, не именувам никого, меѓутоа ние сме телесни и, и, и постојано имаме таа борба опишено да во Римјаните 8 глава, значи, како војуваат, или во прво Јован, мислам дека, да, а и Галатјаните, мислам дека во пет, пета глава се спомнува, таа постојана борба меѓу духот и телото. И сега се навратиме на Авакум, Темата ја наслов како човекот кој не знае се не знаеше зошто. Може би често пати и ние се прашуваме, не знаеме зошто. Состојбите се такви какви што се, меѓутоа еве, се надевам дека а, оваа тема ќе ни помогне да ние не, не бидеме еден како авакум, да не знаеме зошто некои работи се такви какви што се. Туку да не бидат нешто појасни работите. Авакум се прашува, до кога вака? Ние денеска може да се прашаме, еве да <clears throat> насочиме малку на нашата црква и да, да го поставиме прашањето. Дали во редовите на Адвентичката црква постојат неправди, постои угнетување, постојат, постојат насилства, грабеж, расправи, раздори, дали постои изопачен суд или се е како што треба. Дали овие нешто се присутни во Адвентичка црква? Мислам, на вас многу-многу не треба да ви објаснувам <laughs> што се однесува до изопачен суд, до неправди, до ред други работи. Грабеж, насилство, може би не буквално смисла на зборот, меѓутоа ако читате во Езекијал 34 глава и читате за а, пастирите, па ќе видите за каков грабеж станува збор, за какво насилство и насилно владење со овците. Читате Езекијал 34 глава, некојаш може би ќе ќе одржиме проповед на таа тема. Но како и да е, Израел во голем отпад, а ова е слика и прилика за денешното време. Петиот стих. Погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, чудо не видете се, зашто во ваши денови правам дело во кое не бисте поверувале, <clears throat> ако некој ви го раскаже. Пазете, пазете во, во видение Авакум, Господ му вели ке направам дело на кое што сите ке се чудите. Денес има многу работи за чудење, меѓутоа треба да се навикнеме и да сватиме дека буквално еве јас како живеам, значи јас веќе ништо не ме чуди. Воопшто не ме зачудува што ќе се случува во црквата или во светот, веќе знаеме. Јуто што ќе се случува во црквата, ја воопшто не сум зачуден веќе од ништо. Зато што тоа, ќе видиме дека е Божие дело. Дека Бог подига едно такво дело со специјална причина. Вели нешто на кое што никогаш не би поверувале. Па добро, да ве прашам, еве, верници сте, има многу постари верници од мене овде, во овие години што се не се изнагледавте и не се изнаслушавте во, во црквата? Дали има голем пат на стандардните во црквата. И како, тоа ќе го посведочат по старите верници, највеки. Адвентизмот не е оно што бил некојаш. Во сите стандарди, не спомнувам ништо, за да може би некој може би погрешно нешто разбери и свати или се најде увреден, големи раздори. пазди тоа по тривијални прашања прашања за кои што никогаш на памет нема, нема, нема, не ви паднало дека може да дојде до расцепи и раздори. Па цела а, а, Северна Америка, значи таа <clears throat> Северна дивизија се расцепкува разделува по едно, едно прашање за тоа дали треба да се ракоположуваат жени или не. Јас тоа никогаш на памет не ми паднало дека би можело да дојде до такви големи расцепи подели по тоа прашање. Еволуцијата за која што зборуваме Ова тромесечие се спомнува, нели? Зборуваме за создавањето, меѓутоа неминовно да се спомна еволуцијата. Толку многу се има вовлечено во редовите на Дечишка црква. <coughs> Дали ви паднало тоа на памет некојаш? Дека заради такво нешто може да дојде до такви расправи и разделби, поделби во црквата? Неверојатно, јас, ја ни на сон не, не ми паднало такво нешто. И ред други работи, да не спомнуваме тука доктринални прашања по-длабоки прашања. Се рушат буквално столбовите на нашата вера. Се повеќе повеќе можеме да кажеме дека се забележуваат елементи на Вавилон во црквата. И можеме никако авакум се прашуваме денеска, ако, ако стварно имаме истенчени морални начела, ако стварно сме христијани како што треба да бидеме, се прашуваме, зошто Господе се тоа? До кога вака? А Господ му вели, ќе се чудете, зашто во ваши денови правам дело во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскажеше. Зашто еве ги подигам халдејците. Кои се овие? Со други зборови, со друго име, халдејците се вавилонците. Народ жесток и брз, што навлегува ширум низ земјата за да ги одземе живеалиштата кои не се негови. Тоа е страшен и морничав, од самиот него излегува неговиот суд и неговата власт. Коњите му се побрзи од леопардите, побесни од волците вечер. Јавачите му се простираат, јавачите му се простираат, стигаат оддалеку, налетуваат како орли, се спуштаат за да колваат. Што гледаме овде? Гледаме како Вавилон маршира среде Божиот народ. И ова не е единствениот стих, ова не се единствените стихови. Имате и во Михеј и на многу други места. Еве да го прочитаме тој во Михеј. Само на кратко, држите овде прст, да свртиме во Михеј. Книгата на пророкот Михеј, значи уште една ситна мала книга, значи понапред малку, пред Наум, четврта глава, 9 и 10 стих. Зошто секојаш викаш со силен глас? Нема ли цар во тебе? Зар пропаднаа твоите советници да те опфаќаат болките како родилка? Виткај се од болка и пискај, сионска керко, како жена што раѓа, зошто сега ќе излезеш од градот и ќе живееш во полето. Ти ќе отидеш до Вавилон, таму ќе се ослободиш, таму ќе те откупи Господ од раците на твоите непријатели. Овој стих вели дека Сионската керка, а тоа е никој друг, туку Божијата црква, ќе отиде до Вавилон и од таму Господ ќе ја избави. Во Авакум гледаме стихови кои што кажуваат дека Вавилон маршира из црквата. А знаете, кога Вавилон маршира, не, не маршира парадно, туку маршира во бој, во војна. А војната е за секоја душа. Видите што вели 9 стих таму. Сите тие ќе дојдат да насилствуваат, лицата им се устремени напред како источен ветер, собираат пленици како песок. Собираат пленици како песок. Вавилон маршира и освојува и собира пленици како песок. Како песок. Голем број голем број веќе се освоени од Вавилон. Ова е слика за денешното време. Јас пак ќе ви кажам, читате Елен Вајќа ви, ви вели дека а, повеќе овие пророќства се однесуваат на наше време, отколку на тогашно време. Знаеме буквално дека тогаш Израел ќе падне под вавилонско робство. Тоа го најавува Авакум овде. Меѓутоа, ова се однесува и на наше време. Примарното исполнување на ова пророќство е за наше време. Вавилон маршира во црквата. Се собираат пленици како песок, вели овде. И сега ќе кажете, па, кој Вавилон, како Вавилон? Битката е за умот. Ако вие ја прифатите таа, тоа вавилонско, э, вавилонски начин на размислување, ако ја прифатите неговата филозофија, неговата теологија, тогаш негови сте. И Вавилон не се задоволува само со, со ситен песок, така да се изразам. Тука е што вели во 10 стих. Тој им се подсмева на царевите, кнезовите му се за подбив. Се подигрува со сите тврдини, насипува земја и ги зазема. Ги зазема тврдините, ги зазема битните места, стратешките места. Им се подсмева на царевите на владетелите, на оние кои што се на водечки позиции. И удира и таму. И денеска која ја гледате оваквата ситуација, до некаде, може би јас ќе кажам, како да ние на некој начин малку сме под, позаштитени, зато што сме, зашто што не сме дел од, од телото под наводници, како што некој вели, ама не сме имуни. Никој од нас не е имон на времето во кое што живееме, на лукавствата на, на гјаволот. Вавилон сака да заземе се. Односно, гјаволот преку него да го освои нашето срце, ако е можно. Се случува неочекуваното, се случува неочекуваното за Авакум, може би за нас неочекувано. Меѓутоа, Овде сме за да се охрабриме дека тоа е Божје дело. Дали внимававте добро? Во петиот стих, погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, чудоневидете се, чудоневидете се, зашто во ваши денови правам дело, на кое што сите ќе се чудите. Тоа е Божје дело. Тоа е дело од неговиот план. Ќе видиме и зошто. И е повторно 12-13 стих. Не си ли ти од дамни времења, повторно Авакум се упатува, упатува зборови до Господа. Господи мој Боже, мој светецу, ние нема да умреме. Ти, Господи, го определи да суди, го постави стена моја за да казнува. Се мисли на Вавилон. Твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Ти не можеш да ги гледаш беззаконијата. Зошто ги гледаш вероломците? Молчиш кога злочинецот ги голтнува, го голтнува по праведниот од себе си. Каде си Господе? До кога вака? Зошто воа? Може би некојаш и ние сме се нашли во слична ситуација. Може би некојаш на нас толку ни дотежнало, затоа што гледаме што се случува. Ни дотежнува кога ќе видите, ќе, ќе ваш брат, ваша сестра се разочарало од нешто, или не знам, се однесува некако што треба, попушта во стандардите или едноставно го зафаќа тој ветер вавилонски, може би ви дотежно, може би ви е тешко, и се прашувате до кога, Господи, зашто ова вака? Ние некој се прашуваме, зашто сме толку малку? Пред да видиме што Господ ќе му одговори на Авакум, да видиме нешто друго од Божија перспектива. И тоа преку случајот на Соломон. Можеме тука да вклучиме повеќе моменти, тоа е Соломон е згоден. Видите, Господ има проблем. Не дека проблемот него се состои во тоа што, знаете, тој ги познава срцето на секој од нас. Меѓутоа, Господ има проблем, како што Соломон имал проблем. Знаете кој бил проблемот на Соломон? Тој запишал една прекрасна книга, Песна над песните, кај што е опишан, и самиот за себе зборува, мегуто зборува и за Божјата црква, како си бара невеста, како си бара жена. И кој е проблемот што ги има Соломон? Пазите, тој е богат, мудар, предпоставам дека бил и убав, или не мора да предпоставуваме, може би некаде запишено, симпатичен. И знаете кој е проблем од негов? Кога имате симпатичен човек, богат, мудар, значи има се што, што има и сега треба да бира жена. Знаете кој е проблемот? Секојаш ке се прашува, абе зошто, зашто ова влезе во брак со мене? За парите, за ова, за што? Која е причина? За дали она вистински мене ме сака или Или причината е некоја друга? И Господ прави ситуации за да ги издвои вистинските. За да ги издвои оние кои што вистински го сакаат, вистински го любат, дошле ради вистински причини во црквата. Господ создава такви ситуации. Еве, во тоа време како казна, го пушта Вавилон, лом да прави. Одведени се голем број на, на, на, на заробеници во Вавилон. Меѓутоа, еве, гледаме една слика и за, денеш, за денешно време. Господ дозволува Вавилон да маршира низ црквата. Со која причина? Па еве, кажавме. Решетање се одвива и уште повеќе ќе се одвива и Елен Вајд вели таму на едно место се што треба да се изрешета ќе биде изрешетано по оваков основ или по таков основ или по било каков. Не сакам, погрешно ме сватите, не, не сакам да кажам дека сите оние кои што може би ги напустили овие редови или се дома, па се се изрешетат. Не, никога не можам да судам. Секој надобро треба да, да си го знае својот однос со Господ. Меѓутоа, такво нешто се одвива. Последно време е. Господ сака да ги издвои оние кои што вистински го любат а не дошле од некако си интерес или било од кој причини. Да се посетиме на Јован 6 глава, ја проучувавме во нашите вечерни проучувања. Мноштво го следи Исуса, не мора да отвараме таму, само да споменеме. Мноштво го следи Исуса. Популарен е. Сакате риба, сакате леп, еве ви, Сакате исцелување од некоја болест, еве ви, и сите го следат. И тој ја користи таа прилика за да им каже во што всушност се работата. И сите ние посакуваме, природно е, мислам, Господе, дај тргни оваа болест од мене, Господе, дај ми, <laughs> дај да се снајдам подобро во животот, некоја подобра работа, повеќе пари, знаете, поубав живот. Сето тоа е на некој начин природно да го посакува човек. Меѓутоа, зошто може би Господ не го прави тоа, туку прави нешто друго во нашиот живот? Затоа што треба да не издвои. Зато што треба да ги издвои оние кои што вистински го любат. Во шестата глава Јован, која ќе им каже, секој оној кој што не го јаде моето тело и мојата крв, не ја пие мојата крв, не може да има дел со мене, значи ја свртува целиот муавет духовна смисла и го оставаат. Тога се свртуваат од него. Меѓутоа проблемот не престанува тука, да се преместиме уште понапред во времето кога Исус, на цветници така наречен празник, во православието, кога Исус влегува на Магре во Иерусалим, сите го слават, сите маваат таму со палмови гранчиња. Осана, алилуја! За да После некој ден, истите тие го раснат. Значи, Господ дозволува такви ситуации, за да се издвојат оние кои што вистина го любат Господа. И затоа не е чудно што денеска Вавилон маршира во црквата. Може би некој ќе каже, и оние може би што ќе гледаат подосна, ќе речат, еве го овој повторно, како што порано ме имаат обвинето, вели дека црквата станала Вавилон. Јас тоа не го кажам. Вавилон маршира во црквата. Црквата Божија е секојаш црква Божија, не може да биде Вавилон. Ама Вавилон маршира во црквата, тоа е факт. Ако погледнеме, значи, доволно добро, со истинчен морален критериум, ќе видиме дека тоа е така. Но тоа е со цел, тоа е со причина. Кажешме зошто. И еве го одговорот во втората глава, Господ му одговара на Авакум, вели, ке застанам на својата стража, односно, ова е Авеку, Авакум, вели, ке застанам на својата стража, ке се поставам на кулата, ке внимавам да видам што ке ми рече тој и што да одговорам на мојот укор. И тогаш Господ му одговара и му вели, запиши го видението, врежи го врз плочки, та поменувачот да го чита лесно, зашто видението е сепак за определено време, брза кон исполнувањето и нема да излаже. Па и ако се забави, чекај го, зашто навистина тоа ќе дојде и не ќе се забави. Интересен речник. Па и ако се забави, чекај го, затоа што тоа ќе дојде и нема да се забави. Господ го избавува својот народ во своје време на свој начин. Тоа треба да не радува. Ваквата ситуација во Израел или денешната ситуација во Божјата црква може да ве запраше да, да си кажете отишло све веќе готово. Нема спас. Но, факт е дека Господ ја има контролата и во таа ситуација и во денешната ситуација. На крајата Христа прочитавме. Тоа дело е Божје дело. И вели дека ова видение ќе доживее своје исполнување, чекај го, ќе биде така како што сум кажал. И вели четвртиот стих, ете негорделивиот душата не му е праведна и е го клучниот момент. А праведникот ќе живее од својата вера. Може да е ситуацијата така како што е, жалостна. Може би често пати се жалостеме, може би често пати тоа не го бута нашиот дух. Но сето тоа што се случува е со причина, Господ има се во своји раце и држи се под контрола, а ние, за да издржиме, за да поминеме ни сето тоа, потребна ни е вера. Е, дали Господ ќе најде вера на земјата? Дали Господ ќе најде вера? Тоа е прашање до секој од нас. е што е запишено во пророци цареви. Ние мораме во себе си да негуваме и да развиваме вера за која пророците и апостолите сведочеле. Верата која се надева на Божите ветувања и чека на избавување во време и на начин кој што тој го одредил. Господ секојаш има излез од секоја криза, од, секој, од секоја неволја, меѓутоа <clears throat> тоа избавување се случува во негово време и на негов начин. Дори може би на ваков неочекуван начин. Много работи, како што кажав, се случуваат што не сме ги очекувале. Дури се секјавам сега на еден цитат кај што Елен Вајд вели дека Бог Господ ќе го заврши делото на неочекуван начин, повторно. Со средства и на начин кој што никој не очекувал. Не онака како што може би сме замислиле. Заборвив да спомнам сега ми дојде таа мисла. Кога кажав во каква ситуација е црквата денеска, може би некоја надеж се појави кај мене во а, значи изборот на новиот председател на генерална, Тед Вилсон. Меѓутоа сега, одскоро, повторно се разочарав од, од следната причина. Ако не беше, може би се страперса, немаше да, да ми текне јас да пребарам, да видам која е таа книга Големата надеж, така наречено. Што е едно скратено издание од Големата борба. Значи, јас сум толку разочаран од тоа како е направено тоа издание. И а, генерална конференција а, потикнува на масовно печатање на оваа книга и масовно делење на оваа книга. Меѓутоа, тоа не е големата борба. Ако видите само од што се се состои оваа книга, значи тоа се исечуси делови, парчиња од оваа, од тоа, од, од оваа, од онаа глава, на големата борба и на крајот е ништо. Елен Вајт кога вели дека треба да се сее, да се сеат книгите како есенско лисје, меѓу другото дука мисли на големата борба, не на големата надеж. Јас сум разочаран од тоа како е направена таа книга уште и поттикната, значи поттикот доаѓа токму од генерална конференција да се, да се дели и шири во голем тираж. Третата глава од големата борба, која што гласи големиот отпад, никаде ја нема во оваа книга. И не само тоа. Многу работи нема, многу работи се испуштени и се некако ми, чини, ми се чини, ми изгледа дека тоа е повторно дел од ова сценарио, односно од тоа дело кој што Господ го, го превзема. Вавилон маршира во црквата. Знаете што значи големата борба? Големата борба е откривање на гјаволот, откривање на Вавилон, на тие негови стапици. А овие со ова книжка, големата надеж, што направиле? Го покриле сето тоа. Со еден збор можам да кажам. За жал. Значи да го дочитам цитатот и а со тоа ќе завршиме. Ние мораме во себе си да негуваме и да развиваме вера за која пророците и апостолите сведочеле, вера која што се надева на Божите ветувања и чека на избавување во време и на начин кој што тој го одредил. Сигурната пророчка реч конечно ќе се исполни во славното доаѓање нашиот Господ и Спасител – кој ќе дојде како цар на царевите и господар на господарите. Може би времето на чекање ќе изгледа долго, може би обезхрабрувачки околности некојаш ќе ја потиснат душата, може би по патот многумина во кои што сме имале доверба да ќе паднат, дали ги слушате овие зборови? Може би по патот многумина во кои што сме имале доверба да ќе паднат, може би утре, не дај Боже, и борче ќе падне. Но тоа не значи дека вие треба да се разочарате. Ако сте се надевале, ако својата надеж сте ја гајале во мене, тоа веќе може и ќе се разочарате, сигурно. Но и тоа надежта, нашата врска треба да биде секој со Господа. Големи звезди ќе паѓаат. Нели? Меѓутоа, со пророкот кој што сакал да ја охрабри Јудеа во времето на најголемото отпадништво, мораме доверливо да објавиме. Господ е во својот свет храм. Сета земја нека замолчи пред него. Господ со други збори има се под своја контрола. Да ја имаме на ум секојаш радосната вест. Видението е сепак за определено време и ке зборува на крајот и нема да излаже. Па и ако се забави, чекај го, затоа што навистина ке дојде и нема да забави. Праведникот ке живее преку својата вера. Мека Господ ни помогне да имаме цврста вера, која што вера ќе не одржи во вакви околности, во вакви мигови. Она што денеска се случува, јас ќе кажам дека е ништо во споредба со она што добрала иде, затоа што Пак ќе кажаме, водат два цитата во поглед на тоа докаде ќе оди светот, односно два стиха, може да кажеме, тоест цитати се, сепак, дека во поглед на светот ќе биде како во Ноево време или како во времето на Лот, а знаеме во Ноево време како било. Сите мисли во нивите срца беа зли. Сепак, знам дека се уште тоа време не дошло, се уште има добар, добар свет, добри луѓе, односно луѓе през кои што работи светиот дух, а е еден друг цитат кој што вели дека црквата ќе изгледа дека ќе падне. И се уште и тоа не дошло време, и тоа иде натаму. Да не забораваме дека тоа е Божие дело, Господ сака да ги издвои оние кои што вистински го любат, а ние треба цврсто да се фатиме за Христа, цврсто да гледаме на Исуса, на нашиот зачетник и исполнител на верата. Тогаш ќе си избориме до крај, ќе извојуваме победа заедно со Него и на крајот Господ ќе дојде не за джабе, туку ќе најде вера, кај својот народ. Нека му е слава на него. Амин.